Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Svibanj 1968. Taj mjesec imao posebno značenje za generala Šarla de Gola. Tog mjeseca 1940. trupe nacističke Njemačke napale su Francusku. Tada je pukovnik de Gaulle u rat poveo četvrtu oklopnu diviziju i brzo dobio čin brigadnog generala taj će čin nositi do kraja života. U svibnju 1958. de Gaulle će se vratiti iz dobrovoljnog izgnanstva u Colombeilu des Églises i preuzeti prvo dužnost premijera, a onda i predsjednika Francuske. Desetljeće kasnije, u svibnju 68. stotine tisuća demonstranata na ulicama Francuske uzvikivaće riječi deset godina, to je dosta. Omiljeni general, tvorac Francuske pete republike, jedva će preživjeti taj svibanj. Revolucija koju će podignuti studenti natjeraće generala na bijeg iz predsjedničke palače. Studentski bunt u Parizu počeo je u ožujku 1968. kada su radikalni studenti počeli s akcijama na sveučilištu u Nanteru. U to vrijeme u Nanteru je studiralo oko 15.000 studenata i kako to piše Robert Gildea u knjizi Francuska nakon 1945. to je sveučilište bilo mikrokozmos autoritarnosti, hijerarhije i birokracije, karakterističnih za državu na čijem je čelu bio general de Gaulle. Studenti nisu bili zastupljeni u sveučilišnim tijelima, između studenata i profesora nije bilo dijaloga, muškarci i žene bili su strogo odvojeni. Studiranje je za svrhu imalo povećanje ekonomskog rasta, tehničke inovacije, veću produktivnost i na kraju jačanje potrošačkog društva. Dijelu studenata to je bilo neprihvatljivo. U ožujku počele su demonstracije u Nanteru. 26. tog mjeseca vlada je obustavila držanje nastave na sveučilištu. Stvari su postale još gore kada je na sveučilište došla policija. 2. svibnja 1968. vlasti su i zatvorili Nanter. Potez koji je trebao ugušiti pobunu samo ju je ojačao. Studenti su se s periferije Pariza preselili u njegov centar. Naime, sveučilište u Sorboni još je radilo. You know the Početkom svibnja 68. buntovni studenti preselili su se u Sorbonu i u Latinsku četvrt. 3. svibnja nekoliko stotina studenata zauzelo je dvorište sveučilišta. Što se dalje događalo opisuje Jonathan Fenby u knjizi General, biografiji Charles de Gaulle. Rektor pariških sveučilišta Jean Roche pozvao je CRS, interventnu policiju, kako bi izbacila studente iz dvorišta. Prije toga policija nije ulazila u područje sveučilišta. Mladi ljudi onda su zaustavili svoja vozila na ulici i trebalo je tri sata da se uhićeni studenti uguraju u policijska vozila. Zato su vrijeme izbili sukobi između policije i studenata. Sukobima su se pridružili učenici obližnjih liceja. Imati 15 godina i bacati kamenje na murjake dok vas štiti masa, to je apsolutna radost, prisjetio se jedan učenik. Murjaci su bili zaprepašteni, studentski vođe također. CRS je počeo s nasilnim napadima i ispalio je suzavac. Njihov je izgled bio zlokoban zbog kaciga s vizirima, palicama i štitovima. Oni će postati jedno od obilježja događaja iz svibnja i lipnja 68. Prosvjednici će ih osuđivati sloganom CRS jednako SS. Bitke između studenata i njihovih pristalica i policije bjesnile su u okolici sveučilišta. Studenti su policiju gađali svime što im je došlo u ruke. Posebno su bile omiljene granitne kocke kojima su bile popločane ulice. Podigli su i nekoliko velikih barikada. CRS je bacao suzavac i u valovima jurišao na skupine studenata. Tog je dana Sormona zatvorena. U znak solidarnosti sa studentima, sindikat profesora stupio u štrajk. Premijer Francuske, Georges Pompidou, bio je u službenom posjetu Iranu. Zamjenjivao ga je ministar pravde Louis Jox. Njemu je general de Gaulle tijekom vikenda 4. na 5. svibnja rekao kada dijete postane ljutito, najbolji način da ga se smiri jest da ga se ponekad zvizne. ponedjeljak 6. svibnja ponovno su počele studentske demonstracije. Demonstranti su tražili puštanje zatočenih kolega. Opet je došlo do sukoba studenata i CRS-a. Studenti su podizali barikade i bacali na policiju kamenje i dijelove metalnih ograda. CRS je odgovorio arsenalom koji je potpunio vodenim topovima. Početkom svibnja dnevnik komunističke partije Francuske Limanite objavio je uvodnik koji je potpisao Georges Marchais, tada visoki funkcionar partije, kasnije će on biti njezin dugogodišnji generalni sekretar. Uvodniku Marše je studente nazvao lažnim revolucionarima i anarhističkim dijelom buržoaske mladeži. Ali tog 6. svibnja komunistički zastupnici iz Pariza počeli su davati znakove da im se možda studenti buržuji i dalje ne sviđaju, ali im se još više ne sviđa policijska represija. 10. svibnja bit će još gore. Jonathan Fenby piše. U osam ujutro više od deset tisuća demonstranata marširalo je od Place d'Anfer Rocheroa niz bulevar Saint-Michel prema Sorboni. Pratili su ih snažni policijski odredi poredani na obje strane ulica i bulevara. Demonstranti su od automobila, tračnica, komada metala, kamenih ploča i grana od drveća podigli barikade. Jedna je bila tri metra visoka i na vrhu je imala bodljikavu žicu. Na nekim mjestima barikade su bile tako blizu jedna drugoj da nisu pružale mogućnost bijega. Ako bi netko ušao među njih, našao bi se u čorsokaku. Da su vlasti upotrijebile svu silu, mogle su slomiti demonstrante, ali prefekt pariške policije Moris Grima, čija su se djeca pridružila prosvjedima, namjeravao je izbjeći žrtve. Premlačivanje demonstranata je poput premlačivanja sebe sama i dovodi policiju na zao glas, napisao je pariškoj policiji kasnije toga svibnja. Još je gore udariti demonstranta nakon što je uhićen i priveden u policijsku postaju na ispitivanje. Prosvjedi su se širili, studenti su marširali i drugim ulicama francuskih gradova. Pjevali su internacionalu. U Strasburu podigli su crvenu zastavu na zgradu sveučilišta. Sve postaje pariške policije još nisu primile pismo svog prefekta, a CRS i onako nije bio pod njegovim zapovjedništvom. 11. svibnja bio je dan velikog obračuna. bi piše. U dva sata poslije podne Žoks je odobrio napad policije na barikade na bulevaru Saint-Michel. Policija je napredovala u kordonima, ispaljujući suzavac. Sve u svemu upotrijebljeno je 5000 granata. Neke od njih su sadržavale kemikalije koje su mogle oslijepiti. Jedna po jedna barikade su zauzete. Zauzimanje nekih trajalo je i deset juriša. Dim se dizao od zapaljenih automobila, dok su demonstranti bacali granitne kocke i projektile druge vrste. Gledali su ih ljudi s prozora. Nakon što je zauzela barikade, policija je tukla ljude na ulicama i jurišala na posjetitelje kafića koji su do kasna radili. De Gaulle je tog 11. svibnja protiv studenata htio upotrijebiti vojsku. Njegov ministar obrane, Pierre Messner, odgovorio ga od toga riječima da bi se regruti mogli zbratimiti sa studentima. Iz posjeta Iranu vratio se premijer Pompidou i vidio da je situacija loša odlučio je dopustiti da se Sorbona otvori. De Gaulle se protivio toj odluci, ali Pompidou je progurao svoju odluku. Otvorena Sorbona postala je studentska komuna. Za 13. svibnja veliki komunistički sindikat Generalna konfederacija rada CGT i nekomunistički sindikat Demokratska francuska konfederacija rada organizirali su velike demonstracije. Ulicama Pariza hodalo je 800 tisuća demonstranata koji su uzvikivali 10 godina. To je dosta, i De gol odlazi. Predsjednik je to i učinio. 14. svibnja otišao je u posjet Rumunjskoj. Francuski i Francuzi mogli su gledati kako njihov predsjednik promatra ruske narodne plesove, dok je zemlja na rubu revolucije. Na Sorboni je stvoreno ono što je nazvano utvrdom revolucije i ideološkom apotekom. Jean-Paul Sartre izrazio je svoju solidarnost sa studentima. Pojavio se situacionistički pokret. Časopis Talquel, koji je uređivao Philippe Soler, bio je jedno od ključnih glasila intelektualne revolucije. Slogani poput sva moć mašti, budimo realni, tražimo nemoguće i zabranjeno je zabranjivati, bili su napisani po zidovima Sorbone i okolnih ulica. To je raspoloženje pisac Claude Roa opisao riječima. To je zabava koja je ponekad revolucija, to je revolucija koja je ponekad i zabava. Režiser Jean-Luc Godard i njegove pristaše zatvorile su filmski festival u Kanu u znak solidarnosti sa studentima. 13. svibnja jedan je od studentskih vođa Daniel Cohn-Bendit, održao govor u kojem je tražio ostavke vladinih ministara. Desetine tisuća ljudi prosvjedovali su u francuskim gradovima. Studentima su se pridružili radnici koji više nisu slušali poziv komunističke partije da se ne miješaju u studentske demonstracije. Demonstranti su zvikivali zbogom de Gaulle. 14. svibnja radnici tvornice Sud Aviation stupili su u štrajk. Oni su proizvodili putničke zrakoplove tipa Karavela. U jednoj od njih De Gaulle je odletio za Rumunjsku. Jonathan Fenby piše. 15. svibnja zaposlenici u Renovoj tvornici u Kleonu u Normandiji, koji su se bojali otpuštanja, slijedili su primjer radnika Sid Aviaciona. Autobusi puni predstavnika štrekaša odvezli su se do drugih Renovih tvornica, uključujući i sjedište te tvrtke u Boulogne, Bilankuru izvan Pariza. 16. svibnja oko 17 sati tisuća radnika u Renovoj tvornici u Bilankuru glasovalo je za stupanje u štrajk i za uzimanje tvornice. Najveća tvornica nacionalizirane automobilske tvrtke bila je ikona francuske industrije. Kada bilankur kihne, Francuska se prehladi, glasila je poslovica. Dok su akcije u Nantu i Kleonu bile spontane, štrajk u Bilankuru bio je rezultat poziva sindikalnog predstavnika CGT-a, Najveća francuska sindikalna centrala koju su predvodili komunisti više nije stajala po strani. Karl Marx napisao je da se 1848. godine vlast kotrljala po ulicama europskih gradova. Činilo se da je Pariz u svibnju 1968. jedan takav grad. Pariz je postao uzor za mnoge studente te 68. Bund pariških studenta bio je uzor i za studente u socijalističkoj Jugoslaviji govori profesor dr. Žarko Puhovski, filozof i politički analitičar. U Jugoslaviji 68. godine imamo velike prosvjede u Beogradu, dosta velike u Zagrebu i sasvim sporadične u Ljubljani i Sarajevo koji su zapravo ostali bez posljedica. U Beogradu i u Zagrebu imate dva aspekta. Jedan je modni. 68. godina postaje globalna moda pitanje glasi, dobro, svi se bune, kad ćete vi? Šta ćete vi napraviti? Čini se da e, studentice i studenti u Zagrebu i Beogradu trebaju odgovoriti na to što se zove službenu solidarnost, ali u sebi ima neke aspekte mode. I onda se govori o ratu, u ratu u Vjetnamu, o tomu da Jugoslavija nedovoljno energično se tu postavlja Jugoslavija kao nesvestana država, pokušava na neki način posredovati, iako je službeno bila da kako na strani Vjetnama, zbog loših odnosa vodstva, odnosno eh, Josipa Broza Tita sa Hošiminom, još od vremena 1948. godine kad se Ho Chi društvo naravno postavilo na staljinu stranu, Jugoslavija nije tako podržavala Vjetnam kako se to činilo logičnim i kako se to barem mladim ljudima činilo logičnim. I međutim, idući korak već ide na kritiku režima. Paradoks koji se pokazuje u Jugoslaviji, ali koji se pokazuje svugdje, od Amerike nadalje, se može formulirati u sljedećoj tezi. Prvi koji su shvatili koliko su pokreti važni. Nisu ni sami aktivisti ni aktivistice, ni analitičari, ni filozofi, ni sociolozi, nego policajci. Oni su svaki puta u svakoj sredini prvi shvatili koliko je to važno. U 68. godine u Beogradu i Zagrebu studenti doslovce recitiraju program Saveza komunista Jugoslavije. Ali policajci kažu, znamo mi ko je ovlašten da to recitira. Dakle, isti tekst, kad ga recitiraju na centralnom komitetu, je partijski službeni državni program. Vi ga citirate protiv partije. Mi to veoma dobro znamo, vi ne možete nas prevariti. To dakle što vi citirate odluke Centralnog komiteta, program Saveza komunista, predloge reformi i tako dalje, nas ne može iznenaditi. Drugo, mi vidimo da ste vi protiv ekonomske reforme, jer tada sa ekonomskom reformom koja počinje 1965. godine, naglo raste broj nezaposlenih. Jugoslavija je jedina od tih real socijalističkih država koja ima iskustvo sa nezaposlenima. Studentski nemiri u socijalističkoj Jugoslaviji počeli su 2. lipnja 1968. godine. Povod je bio banalan. Skupini studenata nije bilo toga dana dopušten ulaz na koncert Karavan prijateljstva brigadista omladinske radne akcije Novi Beograd 68. Koncert je bio u dvorani Radničkog univerziteta. Tihomir Ponoš u knjizi Na rubu revolucije, studenti 71. piše. Koncert koji se trebao održati na otvorenom, organizatori su u zadnji čas prebacili u dvoranu u koju je moglo stati oko tisuću ljudi. Studenti su se kod podvožnjaka, tada jedinog puta prema središtu Beograda, sukobili s milicijom koja je pucala i upotrijebila vodene topove ne bili rastirala demonstrante, što je u socijalističkoj Jugoslaviji bio prilično rijedak incident. Ni studenti nisu ostali dužni. Porazbijali su nekoliko automobila, a oteli su i vatrogasnu cisternu. Tanjug je 4. lipnja javio da su u nemirima ozlijeđene 62 osobe, studenti, milicajci, građani. 3. lipnja oko 3000 studenata iz Novog Beograda krenulo prema središtu Beograda. Vikali su Tito partija, imamo li ustav i dolje socijalistička buržoazija. Tražili su smjenjivanje odgovornih za upotrebu sile protiv studenata. I tog 3. lipnja došlo je do žestokog sukoba studenata i milicije. Sukobe opisuje novinar Miloš Vasić u članku Jubilej 68. poslije 40 godina. Članak je objavljen u Beogradskom tjedniku Vreme u broju 908 od 29. svibnja 2008. 3. lipnja prije podne sva ta preko noći dovučena milicija, pojačana još i ljudstvom iz Vojvodine, bila je raspoređena po Novom Beogradu, zatvarajući tadašnji željeznički nasip pokraj Pohorske ulice, nasip koji je tada dijelio Zemun od Novog Beograda. Jedini prolaz ispod nasipa bio je čuveni podvožnjak, tjesna vrata između Azije i Europe, gdje su se dva kamiona jedva mimo ilazila, crna rupa prometnice E10. Iz studentskog grada krenula je toga prije podneva kolona od 2-3 tisuće studenata. Sve sa zastavama i titovim slikama, kako se to već valjalo u ono vrijeme. Kroz čuveni podvožnjak naravno nisu prošli, ali su prošli oko njega, preko nasipa, poslije kraćih i žestokih sukoba s milicijom. Milicija se pregrupirala i napravila novi kordon na Novom Beogradu, gdje dolazi do još veće tučnjave, u kojoj su studenti privremeno razbijeni na manje grupe. Tu su se pojavili političari s idejom da studente umire i u dijalogu razuvjere od danjeg marša, pa je Miloš Minić popio batine od milicije, valjda nekih lokalaca koji pojma nisu imali koga tuku. Zanimljivo je da milicija nije imala dovoljno snaga ili manevarskih sposobnosti da zatvori mostove Brankovi i Stari most, pa su se studenti u malim grupama tijekom prijepodneva infiltrirali u grad i zaposjeli svoje fakultete do ranog poslijepodneva. 3. lipnja u Zagrebu održan je sastanak Sveučilišnog odbora Saveza studenata i Sveučilišnog komiteta Saveza komunista. I studenti u Zagrebu počeli su se buditi. 4. lipnja Savez studenata Jugoslavije na Beogradskom univerzitetu objavio je program čiji su zahtjevi bili ukidanje privilegija i nepravdi u državi, smanjivanje nezaposlenosti, uklanjanjem nesposobnih i nekvalificiranih rukovodioca uvođenje stručnosti kao glavnog kriterija za zapošljavanje, demokratizacija Saveza komunista, političkih organizacija i medija, sloboda organiziranja i demonstriranja, podizanje životnog standarda studenata te odbacivanje kriterija političke podobnosti. Studenti imaju za razliku od ovih u recimo Poljskoj, i čevoslovačkoj dobro informiranost o tomu što se događa i oni prihvaćaju jedan ljevičarski tip kritike koji zapravo implicira, nije to nigdje sasvim jasno rečeno, da je taj birokratski socijalizam zamijenio upravni socijalizam kakav je bio u programu Saveza komunista, odnosno partije, zato se njega citira protiv prakse partije, dakle program partije se koristi protiv partijske prakse, polazeći pritom od interpretacije mladog Marksa koju kao obvezatnu daju takozvani praksisovci. Gajo Petrović, Kangrga, u Beogradu Mihajlo Marković i tako dalje, koji postaju opet imena uz koje se studenti vezuju. U Zagrebu je situacija nešto lakše smjerena zato što su od trojice najuglednijih intelektualaca Zagrebu tog vremena, to su bili Gajo Petrović, Milan Kangrga i Vanja Sutlić. Dvojica, naime Kangrga i Sutlić, odlučila se da ne žele se sukobljavati sa partijom i policijom, pa se povukli. A treći Gaj Petrović je bio loš govornik i nije mogao dovoljno povući ljude. U Beogradu nasuprot tomu ljudi kao Sveto Stojanović, Mičunović, Milošević i tako dalje, ne ovaj Slobodan Milošević, nego profesor filologije, povezuju se sa studentima i radikaliziraju svoje zahtjeve do trenutka u kojem Josip Broz kad su svi očekivali da je partija krenula na obračun sa studentima, drži glasoviti govor koji završava Drugarice i drugovi, ja vas potpuno razumijem, vas potpuno podržavam, imate našu podršku, vratite se na studij. I time je stvar završena. Svi se povlače, uvjereni da ćemo na jesen nastaviti još radikalnije. Međutim, 28. Sovjetski savez ulazi sa svojim saveznicima u Čehoslovačku. Studentski nemiri u Zagrebu trajali su od 3. do 11. lipnja 1968. Središte studentskog pokreta bio je filozofski fakultet. U gibanju sudjelovali su i fakultet političkih nauka i pravni fakultet. U Beogradu središte je bio preimenovani Univerzitet Karla Marksa. Atmosferu u danima studentskog bunta opisao je i režiser i pisat Živojin Pavlović u knjizi Ispljuvak pun krvi. Knjiga je objavljena u Beogradu tek 1984 ali i tada je stigla zapovjed da se deset tisuća otisnutih primjeraka knjige unište. U kruže strani izvjestitelji, milicionari grubo gone i prijete uhićenjem. U grupicama građana vrenje. Studenti uzbuđeno objašnjavaju svoje stavove. Dolazi do burnih dijaloga s policijskim agentima i partijskim agitatorima. Priča se o progonima i hapšenjima studenata koji su pokušali biltene i proglase akcijonog odbora doturiti radnicima. Ulicama se ne može proći od milicije. Promet nadgledaju učenici prometnih škola. Iskusni prometnici dislocirani su na ulaze grada. Govorka se da hapšenja obavljaju kolima za hitnu pomoć. Istovremeno, neki studenti vitlaju džipovima kroz Beograd bacajući letke, za njima arlauču patrolna kola. Čuje se da su na univerzitet prispjeli hapšeni studenti. Držani su u pritvoru, izavetani, sad i pušteni. U Zagrebu je na zboru studenata u studentskom centru glumac Fabijan Šovagović recitirao pjesmu Plameni vjetar Tina Ujevića. U Beogradu je glumac Stevo Žigon recitirao studentima monolog Robespiera iz drame Dantonova smrt. Kako se zakonodavci narodni razmeću porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju dosetke, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja. Kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije kockaju, kada njih gledamo pravom, s pravom se možemo upitati jesu li oni opljačkali narod? Nakon nekoliko dana napetosti u rješavanje krize uključio se i Josip Broz Tito, predsjednik Jugoslavije. 9. lipnja održao je govor na Radio Beogradu. Govor je završio ovim riječima. I najzad ja se još jedan put obraćam studentima. Vrijeme je da se prihvatite učenja. Sada je vrijeme polaganja ispita i u tome vam želim mnogo uspjeha, jer bilo bi zaista šteta da izgubite još vremena. Imate 5-6 dana početkom rujna, kada su stotine sovjetskih tenkova na Dravi, na mađarskoj-jugoslavenskoj granici, kada se mobilizira ogroman broj ljudi da se brani država Sovjetskog saveza i kada nema nikakve logike da vi napadate ovaj režim kad znate da vam je za vratom mogućnost, ili se barem čini da je to mogućnost, da vas nabade jedan puno gori režim na ime sovjetski. I time je stvar u Jugoslaviji naprosto pala, ali se pokazalo da i unutar toga što zovemo realnim socijalizmom postoji mogućnost kritike sa ljevičarskih pozicija. Partija se prvi puta od 1945. godine suočila sa nekim koji hoće pretjecati s lijeve strane, tako da kažem. Ona je do tad uvijek imala desnu kritiku, ostatke takozvanih poraženih klasa, nacionalizam, tako se to zvalo, liberalizam i tako dalje, koji su svi po uobičajenoj schematici svjetonazora desno od ideologije Saveza komunista. Sad se pojavio netko tko je lijevo od ideologije, odnosno tko bi htio ideologiju Saveza komunista iz 58. i kasnih godina odigrati kao argumentaciju kojom se delegitimira, dakle ukida smislenost i opravdanost sadašnjeg funkcioniranja partije države, to znači u trenucima krajem 60. godina. Nakon 13. svibnja i velikih demonstracija u Parizu, situacija u Francuskoj bila je sve usijanija. Štrajk koji je počeo u zrakoplovnoj industriji proširio se na automobilsku, elektroničku industriju te strojogradnju. U štrajku su bile robne kuće i trgovine, javne službe, željeznice, podzemna željeznica, radnici elektre. Pred kraj svibnja oko 10 milijuna Francuza, bilo je u štrajku. De Gaulle se vratio iz Rumunjske 18. svibnja, šest dana kasnije obratio se naciji, ali čarolije koja ga je povezivala s većinom Francuza je nestalo. Njegov prijedlog da se za 13. lipanj zakaže referendum o radničkom i studentskom suodlučivanju nije izazvao oduševljenje. Krajem svibnja kriza je bila očita. Pompidou je pozvao vojsku da na prilazima Parizu razmisti tenkove. Bojao se nove pariške komune. A onda je 29. svibnja De Gaulle nestao. Jonathan Fenby piše. Nešto prije devet ujutro predsjednik je pozvao jednog od svojih pobočnika, Pjera Talona, da mu kaže da ga u 11.45 treba čekati helikopter u vojnoj bazi u Isil molenou kako bi ga odvezao u Kolombe. Drugi pobočnik, François Floik, bit će u njegovoj pratnji i on treba biti u mornaričkoj odori. Vrativši se u Degolov ured oko 9.45, Talonga je vidio za stolom, nagnutog malo naprijed, s glavom blizu ruku. Uspravio se, okrenuo prema Talonu i zatražio od njega da mu pomogne otvoriti zaključanu kutiju. Objasnio mu je da ključem ne može otključati bravu i dodao, znate da sam uvijek bio nespretan s rukama. Njegove ruke lagano su se tresle. Kad je Pompidou čuo da general želi otići kući u Kolombe, pobojao se da on zapravo želi dati ostavku. Nazvo je de Gola. Razgovor je završio za generala neobično toplim pozdravom. Fenby piše. Kada se linija prekinula, premijer je ponovno nazvao, ali ovoga puta je dobio Trikoa, jednog od predsjednikovih starijih suradnika, koji mu je rekao, on odlazi, prekasno je. De su izvezeni kroz vrata na dalekom kraju vrta predsjedničke palače, a ne kroz uobičajeni izlaz na ulicu Faubourg Saint-Honoré. General je taj izlaz upotrijebio samo put, kada se vratio na vlast prije deset godina. Izlazili putem kojim je i došao na vlast. U 14 sati Triko je došao u palaču Matignon, blijed poput plahte. Izgubili smo svaki trag generalu, rekao je Pompidou. On nije u Kolombeju. General de Gaulle otišao iz palače jer je smatrao da nitko pa ni studenti i komunisti neće napadati zgradu u kojoj nema predsjednika. De Gaulle je zaštitu potražio kod starog prijatelja generala Žaka Massua zapovjednika francuskog kontingenta u zapadnoj Njemačkoj. Nešto iza 14 sati helikopter s de Gaulleom i pratnjom, u kojoj je bila i njegova supruga, sletio u Baden-Ost. Foik je telefonirao u Masu u rezidenciju i rekao, stigli smo. Masu je pitao tko je stigao. Dobio odgovor general i madame de Gaulle. Masu je odgovorio, stari, ležim gol u krevetu i drijemam. Noć prije toga general Masu dokasno je pio votku s članovima sovjetske vojne delegacije. Što je de Gaulle radio kod Masua još je i danas predmet spora. Robert Gildea u knjizi Francuska nakon 45. piše. Jedna je hipoteza da je de Gaulle patio od depresije i da je namjeravao dati ostavku, te da ga je Masu odgovorio od toga. Druga je pretpostavka da se kao i 58. nadao da će ovi vojnici riješiti krizu. Treća je pretpostavka da je svojim nestankom de Gaulle nastojao urazumiti Francusku. Želim gurnuti francuski narod, uključujući i vladu, u stanje sumnje i tjeskobe, rekao je Zetu Alenu de Boisieu, kako bi povratio nadzor nad situacijom. Na kraju je de Gaulle povratio kontrolu nad zemljom, ali njegovi su dani ipak prošli. U travnju 1969. povukao se s vlasti nakon neuspješnog referenduma. Ali studentski bunt izgubio je na žestini. Establishment se održao i obranio. Intervencija u je značila istovremeno tri stvari. Prvo, naravno da je zaustavljen jedan eksperiment takozvanog socijalizma s ljudskim licem, dakle da lijevi i desni mogu reći od toga nema ništa. Zlurado ili stugom, ali od toga nema ništa. Drugo, da se to dogodilo, a da niko nije pisnuo s druge strane. Dakle, da postoji očito neka vrst sporazuma, svaki je u poziciji da odlučuje u svojem dvorištu kako i što će se događati, da se jedni drugima ne miješamo u atare, kako bi se reklo. I treće, to se događa krajem kolovoza, dakle u onom prekidu kada se studenti razilaze, nema nigdje nikoga. U trenutku kad se oni vraćaju na fakultete u rujnu i listopad, jednostavno je geopolitička, svjetska situacija potpuno drugačija. Sad to sve izgleda drugačije. SAD su u situaciji da e, i dalje vode rat u Vjetnamu, ali već se naznačuje da će biti nekakvih pregovora. U međuvremenu su centri, svjetski centri mode, to je jako važno, preuzeli neke od ovih radikalno mišljenih obrazaca ili simbola 68. godine. I onda, što mi se čini također jako važnim, pokazalo se da se pokret našao pred klasičnim alternativnim problemom. A. Organizacija. Treba nam organizacija ako hoćemo nešto zaista učiniti. B. Mi smo bili protiv organizacije od početka tvrdeći da svaka organizacija uništava kreativnost. Dakle, ili ćemo odustati od dijela svog programa koji je kritički izložen na taj način, u varijanti e, ne želimo završiti kao birokrati, ili ćemo reći mi nećemo biti kao svi ostali, mi ćemo biti nešto sasvim drugo i doživjeti neuspjeh u realnosti. Velika većina se odlučuje za drugu varijantu, Mali dio je pokušao stvoriti neke organizacije, neke nove komunističke stranke, neke nove socijalističke stranke, neke zelene pokrete koji su kasnije prešli u stranke i tako dalje. I još onaj najmanji dio tišao terorizam. Terorizam je pritom bio veoma ozbiljan otegotni element, jer je svaka teroristička akcija značila enormni materijal koji se može koristiti u promičbi ili propagandi stava da su sve to neozbiljni opasni mladi ljudi, bilo zato što su zločinci, kao što se pokazuje time što su nekoga recimo ubili, ili tako što su nepažljivo podržali zločince, takozvani simpis, simpatizeri, a da su svi zapravo u funkciji komunističke internacionale koje hoće zavladati Zapad. To je pritisak koji ogroman broj ljudi više ne može izdržati i zato od jeseni nadalje više nema nikakvih brojčano jačih, recimo to tako, za medije interesantnih pokreta, e, se ne smije zaboraviti da je to, opet se na to vraćam, prvi pokret koji su mediji učinili globalnom činjenicom. 11. travnja 1968. godine oko 9 i ujutro Jozef Bachmann, 24 godine star soboslikar, došao iz Minhena u zapadni Berlin. Sa sobom je imao dva pištolja i isječak iz radikalnih desničarskih novina Deutsche Nationalzeitung. Isječak je imao naslov Zaustavite Dučka sad ili će biti građanskog rata. Ispod natpisa bilo je pet fotografija studentskog vođe Rudija Dučka. Bahman je saznao gdje studentski vođa živi i tamo ga je čekao. Stefan Aust u knjizi Padr Meinhof kompleks piše. Bachmann je vidio Dučka kako na biciklu izlazi iz Kur Fürstendama broj 140. Prišao je Dučka u koji je išao prema apoteki kako bi kupio lijekove za svog tromjesečnog sina. Bahman mu je stao na put. Jesi li ti Rudi Dučke? pitao je. Da. Prljava komunistička svinjo, rekao je Bahman. Tada je izvukao pištolj. Dučke je načinio nekoliko koraka prema njemu. Prvi hitac pogodio je a u desni obraz. Pao je iz bicikla na ulicu, izgubio je cipele i ručni sat. Bahman je pucao još dva puta. Pogodio je Dučke u glavu i rame. Rudi Dučke je ostao živ, ali atentat na njega razgnjevio je mnoge studente. Nakon atentata Ulrike Meinhof, tada kolumnistica časopisa Konkret, napisala je ove retke. Protest je ako kažem da mi ovo ili ono ne odgovara. Otpor je kada se pobinem da se ne događa ono što mi ne odgovara. Događa se da imate tri vrste izlaza. Velika većina se naprosto povlači iz aktiviteta, završavaju studije i idu se baviti profesijom, karijerom, obitelji itd. Mala manjina pokušava unutar sustava funkcionirati na ovim vrijednostima o kojima se tada govorilo. To je ono što je Dučke nazvao dugi maršin kroz institucije. A najmanja manjina prelazi u terorizam. Sa konceptom odgovaramo na nasilje režima. Teror režima protiv nas izaziva naš terorizam jer u tim godinama imate nacionalnu gardu i policiju koja puca u studente e, na niz mjesta u SAD. Imate e, stotine isprebijanih studenata u Parizu, u Frankfurtu, u Berlinu i tako dalje. Imate atentate na Dučka i tako dalje. Dakle, imate nasilje režima. I onda se pojavlja ono što talijanski radikalni ljevičari zovu kontrapotere. Dakle, protumoć, protuvlast mi ćemo pokazati da možemo u njihovoj igri udariti ih tamo gdje boli i onda počinju otmice bankara, premijera i tako dalje. Povezuju se s jedne strane s palestinskim teroristima koji su u to vrijeme najaktivniji i najbolje organizirani na svjetskoj, recimo tako, terorističkoj pozornici. I onda se događa paradoks koji ni danas izgleda političari ne uspijevaju shvatiti, jer ćete i danas, pogotovo 11. rujna, čuti sve političare u čitavom svijetu koji papagajski ponavljaju formulu terorizam ne smije pobijediti. Realnost je tomu da terorizam ne može izgubiti. Jer terorizam počiva na formuli self-fulfilling prophecy, dakle samo ispunjujućeg e, proročanstva mlađi e, slušatelji i slušateljice ne mogu shvatiti da se prije 60. događaj događaja tada onog novog vala terorizma Evropom putovalo avionima na način na koji se danas putuje autobusom. Došli biste na aerodrom 15 minuta prije poljetanja, bacili biste negdje torbu, uzeli, dali biste kartu, ušli biste avion. Niti bi tko pregledavao, niti bi tko pregledavao e, prtljaku i tako dalje, jer nije bilo terorizma. Terorizam je uspio postići da njihova ideologijska tvrdnja kako država koja funkcionira u interesu kapitalizma ne može biti demokratska država, dovodi do toga da ta država zaoštrava mjere sigurnosti koje povređuju ljudska prava, pretresa kuće, pretresa automobile, pretresa ljudska tijela kad ulaze avione i tako dalje. Onda se kaže, aha, jesmo rekli. To je veoma mali broj ljudi ali je nekorektno tvrditi da to nije povezano sa 68. Kao što je nekorektno tvrditi da je to logički nastavak 68. godine. To je nešto što je dio raspada jednog pokreta koji po svojim vlastitim kriterijima nije uspio, premda je učinio puno promjena u svijetu kolovozu 1968. u Čikagu se trebalo držati konvencija demokratske stranke na koje je trebalo odabrati kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Vodstvo stranke namjeravalo je kandidirati Huberta Humphreya, tadašnjeg potpredsjednika Sjedinjenih američkih država. Mladim radikalima, predvođenim Jerryom Rubinom, Ebijem Hoffmanom i drugim vođama, bilo je dosta takvih političara. Rat u Vjetnamu, rasna nejednakost, potrošačko društvo, sve su to bili razlozi da se podrže radikalniji političari, poput Eugene McCarthyja i Georgia McGoverna. Tisuće mladih stizalo u Chicago, kampirali su u čikaškim parkovima. Jedan od tih parkova bio je Grand Park ispred hotela Hilton gdje su ocijeli delegati konvencije. Gradonačelnik Chicaga, demokrat Richard Daley, namjeravao je pod svaku cijenu osigurati da konvencija prođe bez incidenata i da Humphrey bude izabran. Zato je policija bila posebno gruba prema demonstrantima i studentima. Mark Kurlanski u knjizi 1968. godina koja je uzdrmala svijet piše. U Grand Parku, nasuprot Hiltonu, vođe su te večer imali problema s održavanjem nadzora nad prosvjednicima, no policiju nije nitko obuzdavao. Predstavnici policije kasnije su ustvrdili da su demonstranti punili balone urinom, a vreće izmetom, te ih bacali na policiju. Dio prosvjednika to je opovrgnuo, no bilo je jasno da su nakon četiri večeri trpljenja batina umorni i gube strpljenje. Rene Davis pokušao je smiriti jednu skupinu prosvjednika, na policija ga je prepoznala i počela mlatiti palicama, toliko ga snažno udarajući da je morao završiti u bolnici i tamo ostati. Policija je palicama počela tući sve oko sebe, a prosvjednici su počeli uzvraćati. Uslijedila je, pokazat će se, ogorčena borba prsa o prsa. Gradske bolnice upozoravale su prosvjednike da ne dovoze ozlijeđene kolege, jer policija čeka na vratima bolnice i odmah ih zatvara u marice. Grand Park bio je pun dima od suzavca i ozlijeđenih. Televizija je sve to snimala. Nemontirani snimci prikazivani su na svim televizijskim postajama, lokalnim i nacionalnim. Demonstranti su vikali cijeli svijet gleda, ali to policiju gradonačelnika Delje nije smetalo da nastave s nasiljem. Na kraju je prekinuta konvencija demokratske stranke, Delegati su izašli izvan Čikaškog amfiteatra kako bi vidjeli što se zbiva na ulicama grada. U tim trenucima iz Čehoslovačke su dolazile snimke tenkova Varšavskog ugovora kako okupiraju zemlju u kojoj je pokušano praško proljeće. 68. se bližila kraju. Sustav se uspio obraniti kako politički, prije svega policijom, tako što je mnogo važnije svjetonazorski trik je bio naprosto jednostavan i briljantan. Potrošačko društvo, što je, to je ono što su 68-maši označili svojim neprijateljem, ali to potrošačko društvo je nove alternativne vrijednosti, nove ljevice prihvatila kao novu modu. I time ih je naprosto uvelo u svakidašnji, e, svakidašnju kolotečinu, ukinulo svaku prevratnu oštricu koju su trebali imati. Naprimjer, ideja je bila o tomu da nosite e, mini suknje to počinje to vrijeme, ne kao mod, nego kao prosvjet, kao prosvjet protiv debelog uzih mama. Debele mame ne mogu nositi kratke suknje, zato su mame krenule na kuru za dobile bolju figuru od svojih čeri i preuzele mini suknje kao svoju modu. Da imate dugu kosu kao prosvjet protiv čelavih tata, čelavi tata su pustili od malo kosu što imaju traga, zavezali konjski rep i hodali opet kao alternativa. Dakle, jer je to ušlo u modu traperice koje su bile mišljene kao prosvjedon element vezanosti uz radničku klasu, jer je traperski materijal bio rađen za one koji najteže rade u američkoj tradiciji, postaje designer jeans. Dakle, postaje nešto što kupujete sa pažljivo raspoređenim rupama na ljevoj i desnoj nogavici za 300 e, ili 500 ili 700 eura, a e, pojavljivale su se za 10 dolara u e, prvim danima kad su bile radna odjeća. Dakle, preuzeto je u službenu, u potrošačku kulturu, u potrošačko društvo, ono što je trebalo biti protiv toga. Alternativno kazalište je danas obvezatno kazalište. Alternativna glazba je postala, tako da kažem, obvezatni dio kulture. Vi imate sad potpuno nepojmljivu situaciju da na rok koncert idu djed, baka, otac, majka, sin, kći, unuk i unuk. A to je bilo mišljeno kao glazba prosvjeda protiv roditelja, roditelji su se bunili, od Elvisa predsjedna dalje kojeg su napadili zbog seksualiziranih pokreta na sceni, to je trebalo biti prosvjet protiv bigotnih uvjerenja malograđanštine, malograđanština je prihvatila Beatles ili Rolling Stones i tako dalje, pa još malo pa i mnogo radikalniji roker. Godine 1964. Mario Savio, jedan od studentskih vođa na sveučilištu u Berkeleyu, izjavio je ove riječi. U određenom trenutku rad stroja postane toliko oduran i omražen, izaziva takvu mučninu duboko u srcu, da više ne možeš sudjelovati, pa moraš tijelima zablokirati zupčanike i moraš ih natjerati da se zaustave. Neki od sudionika T-68 kasnije su se prilagodili radu tog stroja. Daniel Cohn-Bendit izabran je na listi zelenih u Europski parlament. Jedan od suputnika studentskog pokreta postao čak ministar vanjskih poslova Savezne republike Njemačke. Mladi Joška Fischer, da počnem s njime, je bio neko ko nije bio naročito aktivan u demonstracijama 68. godine. On je bio jedan od onih koji su se motali okolo u Frankfurtu nije bio ni student, on se švercao u studentski dom da bi tamo spao ili barem malo se spao, više se raspravljalo o svim mogućim temama od mode do svjetske politike. Vi ste tamo mogli slušati Meinhoficu koja je apsolutno briljantno analizirala elemente dominacije klasnog tipa u e, modnim detaljima i bila jedna žena koja je na e, specifičan način skrenula pozornost mnogih od nas na to kakvi fenomenalni aspekti mogu biti povodom da se dođe do dubinske analize. Ona je poslije otišla na drugu stranu i bila je jedna od ikona terorističkog zbivanja. Joška Fischer je otišao među takozvane realose, dakle realiste koji su došli do toga da bude ministar vanjskih poslova u tom trenutku vjerojatno druge najmoćnije države na svijetu. Većina se, ponavljam opet, povukla. Ali, povod kakav je bio vjetnamski rat se više nije mogao ponoviti zato što nakon vjetnamskog rata više nema masovnog regrutiranja u Imate u Iraku sve veći broj ljudi koji su zapravo profesionalci, pa čak i kompanije koje nisu vladine kao Blackwater i tako dalje, koji to obavljaju kao mercenaries, kao plaćenici. To je s jedne strane veoma ružno, ali s druge strane ovaj trend profesionalizacije vojske izvlači ljude iz obveze da u tomu sudjelu i straha da nastradaju ratu. I time se sužava baza prosvjeda, jer prosvjedi nisu nikada kada uspiju prosvjedi koji počivaju samo na takozvanom čistom principu. Kao što je rekao Hegel genijalno, Nijedna velika ideja nije uspjela bez strasti, a strasti su vezane ne toliko uz ideje koliko uz vlastitu sudbinu, uz egzistenciju, strah i tako dalje. Toga više sada nema i zato je taj povod oslabio. Godina 1968. počela je s Danielom Conbendijem, koji se prkosno postavio na ministra za mladež, koji je bio posjet u sveučilištu Nantera. Mark Kurlanski knjigu 1968. počinje riječima. U cjelokupnoj povisti čovječanstva nije bilo godine kakva je bila 68. i malo je vjerojatno da će se takvo što ponoviti. Ipak 1968. ostavila i takakvog traga. Pitanje jesu li s tim tragom zadovoljni ljudi koji su sudjelovali u demonstracijama T68. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, filozof i politički analitičar. Pokazalo se, ponavljam još jednom, kako alternativni modeli mogu doći do toga da budu opće prihvaćeni. Imate sad, da kažem, kao jednu vrst e, tragikomične refleksije na 68. godinu, u Zagrebu nešto što se zove subverzivni festival, na kojemu govori ministrica, a subverzivni festival bi se trebao baviti i svrgavanjem vlade. U publici sjedi drugi najbogatiji čovjek u državi i desetak članova vlade ili parlamenta, dakle onog establishmenta protiv kojega bi se trebalo boriti. Jer se u postmodernom konceptu više ne inzistira na konzistentnosti pozicije, nego se kaže primamo sve što možemo da nam pomogne. Dakle, ovaj tip rekao bih, dogmatskog moraliziranja kakav je bio 68. godine sad izgubljen. Istovremeno, paradoksalno, to nije dovoljno do proširenja nego do sužavanja. Tam prema tomu promijenila se situacija toliko da je koncept 68. pobune u onom smislu kojem bi to zapravo odgovaralo Gramševom e, shvaćanju hegemonije. Se pokazao neuspješnim. Dakle, da hegemonija koja je za Gramše znači da se ideno, intelektualno preuzima javnost prije nego što se dođe na vlast, završava neuspjehom jer moderni sustav uspjeva sve revolucionarne, ma kako radikalne ideje, učiniti predmetom filozofije, predmetom kazališta, predmetom televizije ili, kako kaže me Kluhan, ja mogu doći u pola osam na dnevnik i vikati živjela revolucija, svi će to shvatiti kao citat ili kao ironiju. Nitko normalan ne očekuje da se u pola osam na večer u glavnom dnevniku zove ljude ozbiljno na revoluciju. Dakle, stvar je konačno zatupljena. Nema više dakle socijalnog motiva za pobunu, jer nema više opasnosti od rata za američke građane. Nema motiva koji je vezan uz alternativne vrijednosti, jer njih prelako preuzima službena medijska reprodukcija. Konačno, što je jako važno, 68. se događa pokret u trenucima nasuprot svim vjerovanjima materialista, bili oni marksisti ili liberali, u kojima nema ekonomskih povoda za pobunu. Dakle, to se pojavlja kao neka vrst viška, kao neka vrst luksuzne pobune. Pobune u trenutku kad nismo gladni. Takva pobuna u trenucima kakvi su recimo danas, kad su ljudi ili gladni ili su u strahu od moguće gladi, nije moguće. Ali u međuvremenu se dogodilo još nešto što je jako važno. Raspao se istočni blok. Dakle, raspala se i zadnja mogućnost da se u makako pervertiranoj verziji vjeruje u to da se socijalistički, marksistički model može otvoriti. odnosno ona se raspala barem za jednu generaciju. Sad se opet mora početi iz negacije, iz negiranja realnosti kapitalizma. Za to vam treba kriza, ali kad dođe do krize nemate ove opuštenosti bez koje alternativni oblici koji su 68. godine prevladali bivaju mogućima. I to je, rekao bih, na neki način stupica u kojoj se u ovom trenutku nalaze takvi pokreti. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Maro Market i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.